таких, як він, дуже й дуже мало на світі. Ти сьогодні побачила. Вечірко черевики йому лизав. За ним хтось стоїть, хтось підкопується під Василя Васильовича. Ти, мабуть, правий. Ти такий розумний, і вона зіщулилася бо втратила щось велике, найбільше, без чого, мабуть, не могла жити. Ти мене знову не зрозуміла. Ми ну, розкажемо, через якийсь час. Василь Васильович утвердиться, і тоді я, її очі спалахнули відчаєм. Ні, я, моя вина, наша Іринко, наша. Ти такий мудрий. І вона ніжно погладила йому чуба і чулий. Моє серце вгадало вас обох і мусить за це мучитись, що вгадало найкращих людей у світі. На мить вона знову зів'яла. Тільки як же? Він усе одно тепер здогадається. Сергій пестив її руку на своїх грудях. Василь Васильович не здогадається, чи то зі смутком, чи то з радістю сказав він. А нам треба, нам треба триматися. Це єдине, чим можемо допомогти і йому. Ми допомогти йому? мовила протяжно, немов не довіряючи власним словам, прислухаючись до них. А що ж? Мені іноді здається, сказала вона нерішуче, що ти не любиш Василя. Ірша засміявся саркастично і водночас болісно. Сама подумай, чи ж можу я його любити? Не те. А, заздрю його благородству. Він може бути благородним, а я ні. Вона змішалася. А ти знаєш, мені ось спала дивна думка. Ні сіло, ні впало, промовив він. За отаке суд не осудить. За що? Ну, за отаке, що ми з тобою щодо Василя Васильовича, бо воно не підвладне судові. Значить, людина не підвладна ніяким судам, тільки суд душі. А що він таке? Ти, мабуть, хворий. Я не хворий. Тоді чого злишся? Я не злюся. Я просто розмірковую. Мене судитимуть за те, у чому я зовсім не винуватий. Я хотів зробити якнайкраще. В мить задзвонив дзвоник. Витри сльози, сказав вірша. Ми мусимо не показувати йому. У його голосі пролунала владність. Зайшов Тищенко чуприна в нього була мокра. Хай вони показяться, теревенять і теревенять, лаяв він, мабуть, аптекарок. Даремно ви, Василю Васильовичу. Я ж казав, уже попустило. Ось навіть устав. Я не сказав без твого вигляду. Він подав таблетки, пішов у коридор, щоб роздягнутися. А ти що, рум села? Я страшенно боюся. Вона боїться за вас, поспішив на виручку Ірині Сергій. Каже, що тепер на вас накинуться всі. Так уже й усі. Не треба погано думати про людей. А вечірко, з суворою нещадністю, закликаючи поглянути тверезо, запитала Ірина. Сергій правду каже, черевики тобі лизав. Я сам не розумію, розгублено розвів руками Тищенко. Такий поштивий, такий.